Oh yeah, oh yeah. Ah, é sim. Eu só vim aqui para dar-te um recado. Já faz um bom tempo que eu tenho notado que do meu comportamento só tens reclamado. Isso dorme porque eu sempre penso que faço tudo errado. Escuta, agora não fala nada. Até que eu termine, só quero ver-te calada. Em todas as discussões que temos, termina chateada. Isso para deixar bem claro que tu nunca és culpada. No privado, falas que és maltratada. No teu estado, postas que és muito amada. Tô frustrado, pedes para ser respeitada, mas não consegues cumprir com o papel de namorada. Tudo que eu tenho feito não te agrada. Não dás a atenção que tu queres ser dada. Não quero mais estar no teu conto de fadas. Já não tenho tempo para perder com uma miúda mimada. Foda-se o que tu achas, pois não te preocupas com o que causas quando mentes e quando me julgas. E essa raiva que tu sentes por coisas absurdas mostra que tu só te defendes colocando culpas. Então ficar aqui eu já não quero, pois do teu lado só me atraso e não prospero. Casei de dedicar-me a teu favor a custo oh, zero. Yeah. Hoje vejo que não oh, entendes yeah. sobre amor porque és oh, de ferro. Yeah. Dizes quase sempre que eu não sou perfeito para ti. Deixas muito claro que só vês defeitos em mim. Fazes perceber que só perdes o teu tempo aqui. E se tiver que ser assim, prefiro estar alone. Prefiro estar alone. Não liga pro meu phone, não vem pra minha home, deixa-me alone. Prefiro estar alone, prefiro estar alone. Então, baby, vê se som, não chama meu nome, deixa-me alone. Prefiro estar alone, prefiro estar alone. Não liga pro meu phone, não vem pra minha home, deixa-me alone. Prefiro estar alone, prefiro estar alone. Então, baby, vê se som, não chama meu nome, deixa-me alone prefiro estar procurar um way para fazer. Porque relacionamento não é mero prazer. Há muita coisa a dizer. E deve ser isso que tu nunca conseguiste entender. Eu já cansei de escrever mensagens de apagar. Para não te ver a sofrer, para não te magoar. Mas já não quero saber, eu decidi falar. Pois tu mandaste foder, que só te fez gozar. E se calhar depois disso vais valorizar. Mas eu já estou decidido a nunca mais voltar. Assim evito conflitos, evito te estressar. Além de muitos gemidos, nada bom para lembrar. Faltava compreensão compreensão. Mendigavas atenção, mas nunca davas então. Acabou-se a paixão. Eu pareço sem noção, mas essa é a decisão. Mesmo que por ela eu tenha que partir meu coração. Tchau. Basta, já não quero essa encenação. Porque de noite já nem fero com essa situação. E pouco a pouco eu entero a nossa conexão. E já nem acho que um lero seja a solução. Então eu insisto na separação. Porque parece que eu existo para reclamação. Dizes que eu já não invisto nessa oh, yeah. relação. Mas eu não oh, me importo yeah. em ser visto como oh, um yeah. vilão. Dizes quase sempre que eu não sou perfeito para ti. Deixas muito claro que só vês defeitos em mim. Fazes perceber que só perdes o teu tempo aqui. E se tiver que ser assim, prefiro estar alone. Prefiro estar alone. Não liga pro meu phone, não vem pra minha home, deixa-me alone. Prefiro estar alone, prefiro estar alone. Então, baby, vê se som, não chama meu nome, deixa-me alone. Prefiro estar alone, prefiro estar alone. Não liga pro meu phone, não vem pra minha home, deixa-me alone. Prefiro estar alone, prefiro estar alone. Então baby vê se som, não chama meu nome, deixa-me alone prefiro estar.